بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد روى الإمام الترمذي İmam Tirmizi bu hadisi rivayet etti. Peygamber Efendimizin dediği قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا Peygamber Efendimiz dedi ki çevresinde güven de uyanırsa insan uyanırsa yani sabahleyin yatağından kalktı sabahleyin bu sabahta çevresinde memleketinde şehrinde akrabaların aralarında neredeyse güven içinde uyanırsa insan korkusu yoksa muafen fi bed fi bedenihi sağlık içinde indehu kutu yevmihi o günün rızkı varsa yani yemekleri sabah öğlen akşam şu yemeklerin parası varsa bu insanda hepsi bir günlük için Peygamber Efendimiz söylüyor güvenlik güven e, sağlık rızık bir günlük bu insan ne kazanmış oluyor Peygamber Efendimiz diyor فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا sanki bütün bu dünyayı kazanmış gibidir. Tabi hepimiz biliyoruz. Peygamber Efendimiz Allah onun hakkında diyor وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Peygamber Efendimiz aklından, keyfinden konuş, keyfinden konuşmuyor. Felsefe konuşmuyor. Allah Azze ve Celle konuşturuyor her kelimede. Allah Azze ve Celle bizi yaratan haber veriyor bize. Kimse bunları bir günlük için kazanırsa sanki bütün dünyayı kazanmış gibidir. Asbah diyor Peygamber Efendimiz. Bu hem bir işaret bir günlük diye hem de iman edene daha önemli bir işareti vardır. İman eden Allah'a tevekkül eden bir insan. Biliyor o düzgün yolda yaşarsa Rızkını Allah Azze ve Celle gönderecek. Sağlığını Allah veriyor. Hiç kimse sağlığı elinde değildir. Allah vermezse insan bir şey yapamaz. Görüyoruz gözümüzde. İnsana bir hastalık geliyor. Kanser, başka bir hastalık haberi olmuyor. Allah'ın takdiriyle geliyor ya da Allah'ın takdiriyle şifayı görüyor. Ya da korku noktası, güven noktası. Bu dünyada ne kadar savaşlar oluyor. Eskiden bu zamana kadar belki kıyamet gününe kadar. İnsan bu savaşın içinde yaşadığı zaman bu da elinde değildir. O bir şey yapmadan bakıyor bu bunu vurdu, bu silahlar geldi, bu bombalar atıldı, bu nişancılar oturdu. Bir bakıyor artık uyurken uçak sesleriyle uy uyuyor. Uyanırken sabahleyin bombaların seslerine uyanıyor. Nasıl insan yaşıyor? Çocuğu çıkıyor bir şey getirmeye ekmek başka diyor acaba dönecek mi? Yoksa bir nişancı onu vuracak. Bu korkuyu düşünelim. Allah Azze ve Celle büyük nimet verdi bize. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Günler geçiyor arka arkaya korkuyu görmüyoruz. Günler geçiyor arka arkaya elhamdülillah Allah'ın nimetlerinden sağlık içinde yaşıyoruz. Her gün geçiyor hissetmiyoruz. Ne acılar ne bir şey geçici olarak bazı şeyler gelir. Ama elhamdülillah sağlığımız, rızkımız insan bir senelik rızkı varsa bir kenarda bakıyor o az görüyor. Bu büyük nimet. Ama karşısında hem Allah'a tevekkülümüz çok az, çok zayıf. Bir senelik rızık bulununca hissetmiyoruz bu, bunun kıymetini. Hem de şükrünü etmiyoruz. Bu hadiste Peygamber Efendimiz asbaha deyince buna çok dikkat etmemiz lazım. Arkasında ne var? İkincisi aminen fi sirbihi çevresinde korku içinde yaşamayan. İslam ve imandan sonra en büyük nimet güven nimetidir. İslam'ın nimeti ve imanın nimeti birinci sayılır. Çünkü o hem dünyanın mutluluğu verir insana hem de ahiretin mutluluğu. Ondan sonra birinci nimet geliyor bu güven nimetidir. İnsan aç yatarsa ama hiç kimseden korkusu yoksa geçirir. Hasta yatarsa ama korkusu bir yerden olmuyorsa onu da geçirebilir. Ama korku içinde yaşadıktan sonra bütün hayat berbat olur. Kimisi tahammül edemez, kimisi delirir, kimisi intihar eder, kimisi... Çünkü bu çok ağır bir şey insanın hayatında. Bunu bir kısım insanlardan hissediyor. Korku içinde yaşayanlar. İnsan bunu ne kadar duyarsa hissetmez bilemez. Ama korku içinde yaşayanlar o zaman bu nimeti bilirler. Allah bize göstermesin. Kimse bu nimetinin nimeti kaybetmek istemiyorsa, bu nimeti kazanmak istiyorsa bu, ay bu ayetleri dinlesin. Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde diyor اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman edenler ve imanına zulmetmeyenler. İmanın sıfatında imana zulmedilmeyecek. Nasıl imana zulm olacak? İman bir inanç. Onun zıttı gelirse ona zulmeder. Bizim imanımız tevhiddir. Şirke yaklaşırsak ya da kalbimize girerse hafif ya da imandan kaçırırız. Allah diyor bunu bu imanı kaçırmayanlar imanına zulmetmeyenler ulaike lehumul emn ve hum muhtedun onlara Allah azze ve celle güven verecek ve hidayeti verecek. Bu insanlar Güvenin içinde yaşayacaklar. Bir de hidayette yaşayacaklar. Allah Azze ve Celle tevhid ehline söz verdi. Söz verdi. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor وَعَدَ Allah. Allah Azze ve Celle söz verdi. Bu da Nur suresinde. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel yapanlar ve iman edenler Salih amel ve iman edenler Allah onlara söz verdi. Allah'ın sözü neydi? Ne söz verdi Rabbimiz? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Yani bu dünyada onlar güçlü olacaklar. Onlar halife olacaklar. E, hayat yürütmesi, sultanlık ellerinde olacak. Bu iman edenler ve günah işlemeyenler. Yani bir insan zayıfsa ya da bir topluluk içinde bir topluluk hepsi zayıfsa güç istiyorlarsa Rabbine dönsünler. Allah'ın yolunda yaşasınlar. Allah yolu açacak onlara. Her yere hakim olacaklar. Sultan ellerinde olacak. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Daha önceki kavimler gibidir. Daha önceki kavimler Allah'a itaat ettiği zaman Allah güç ellerine geçirdi. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ Onlar Allah'a itaat ettiği için Allah yardım etti böyle oldular. İtaat etmek için insan çok zorluklar görür. Millet ondan dalga geçebilir, ibadet yolunu kapatabilir, bir yerde namaz kılıyorsa işten atılır, hepsi olur. Ama Allah Azze ve Celle millet komplet böyle olunca ne diyor Rabbimiz? Birincisi güç ellerine verir, rahat yaşarlar. İkincisi dinini rahat tatbik edebilirler. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا Bu ayette artık istediğimiz noktaya geldik. Onlar korku içinde yaşadıktan sonra Allah hayatını değiştirecek, güven içinde yaşatacak. Ya'buduneni bu güvende yaşarken bir tek Allah'a ibadet ederler. Hiç şirk koşmazlar. La yushrikune bi şey'a hiç ortak tutmazlar. Ve men kefara ba'de zalika Allah o kadar verdikten sonra devamlı insanlar Allah'ın nimetleri çoğalınca, çoğalınca azıyorlar, değişiyorlar, bozulurlar. Nuh aleyhisselam bütün bu dünyadaki kafirlere beddua etti. Allah hepsini imha etti, bitirdi. Bir tek Müslümanlar kaldı. Kıyamet gününe kadar mı kaldılar? Kısa bir zamanda dönmeye başladılar küfüre. Tekrar. İnsanlar devamlı böyle. Resulü Aleyhisselam zamanında oh, oh sahabeler ne kadar çoğaldı ne kadar sonra rahatlık içinde olduktan sonra refah içinde olduktan sonra Resulü Aleyhisselam vefat ettikten sonra yine küfüre döndüler. İnsanların sıfatı bu, budur genelde. Allah diyor وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ Bundan sonra tekrar küfüre dönenler فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Onlar fasıktır. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah'ın velileri onlara ne korku var ne üzüntü vardır. Üzüntüyü görmezler, korkuyu da görmezler. Ama Allah'ın velileri kimdir? Ayet onları açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Takvalı olanlar, iman edenler. Bunlar Allah'ın velileri. Bazı insan Allah'ın velisi duyunca bu kelimeyi başka bir şeyler aklına gelir. Ama Allah onu açıklıyor burada. Takvalı insan, günahlardan kaçan insan Allah'tan korkuyor. Nasıl günah yapacak? ve iman ediyorlar. Lehumul busra fil hayati dünya. Bu dünyada Allah onlara müjde veriyor. Ve fil ahire ahirette de. Dünyada ve ahirette Allah onlara müjde veriyor. En son Allah ne diyor? La tebdile li kelimatillah. Allah böyle takdir ettiyse hiç kimse bunu değiştiremez. Bu kesin olacak. Yani kimse demesin e acaba takvalı olursam bilmem ne olursam bunu yaşayacak mıyım falan. Allah haber veriyor bize. Her şey Allah'ın elindedir. Allah ne isterse değiştirebilir. Bir de Allah diyor böyle takdir ettikten sonra ben bu sözü verdikten sonra hiç kimse bunu değiştiremez. La tebdile li kelimatillah. Zalika huvel fevzul azim. Dünyada devamlı kazanç kazanç için koşturuyoruz. Ben kazandım, ben bilmem ne yaptım. Allah bize bir bilgi veriyor. Bütün söylediklerimiz kazan, kazandıklarımız gerçek kazanç önünde bir şey değildir. Hakiki kazanç budur. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Büyük kazanç budur Allah Azze ve Celle diyor. O zaman bu ayetlerden görüyoruz. Kimse güven içinde yaşamak istiyorsa, kimse korkuyu görmek istemiyorsa Allah'a itaat etsin, imanını düzeltsin. Tabi ayet diyor, "Amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulm." İmanına zulmetmediler, şirke yaklaşmadılar. Çok insanlar Allah'a ibadet ettikten sonra kendileri sanıyorlar doğru bir yolda, doğru bir imanda. İman manası Arapçada yani bir inanç, kalpte bir şey yerleşen. Kimse Allah'a Azze ve Celle ibadet ettikten sonra başka birisine en ufak ibadet ederse demek ki imanına zulmetti. Bu insan temiz bir iman kalbinde taşımıyor. Tevhidinde bir ne diyeyim bir kirlik vardır, bir şey vardır. Bu insan kendine dikkat etsin. Allah korusun belki dünyasında kayabilir günahlara, küfüre. Hayatı düzgün tamamlanmaz. Belki Allah ona affetmeyebilir. Onun için devamlı insan kalbine kontrol etsin. Şirk insanın kalbine hissetmeden bazen giriyor. Bir ibadet. Onu ibadet diye görmüyor. Dua etmek gibi. Gidiyor Allah'tan başkasından istiyor diyor bu aracı. Öyle şeylerden insan dikkat edecek. Ne zaman tevhidi mükemmel olunca o zaman ona korku yoktur Allah söz veriyor. Korkmaz bu insan ne dünyada ne ölüm anında ne kabrinde ne kıyamet gününde ne cehenneme girer. Selamünaleyküm. Bu güven noktası. İkinci nokta muafen fi bedenihi sağlık içinde yaşaması. Muafen fi bedenihi hastalıklar görmeyen insan ya da ağır hastalıklar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağır hastalıklardan Allah'a sığınıyordu. Çok hadisler vardır bunun da. Onların biri Enes rivayetinde Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzam ve min seyyi'il eskam ağır hastalıkları sayıyor Resulullah sellem. Deli, delilik, e, cüzam. Bir de geneldir Resulullah sellem diyor. Kötü hastalıklardan ya Rabbi sana sığınırım. Bir de ibn Umar hadisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu dualarda duaları söylüyordu. Allahümme inni es'elukel afiyete fid dünya vel ahire. Ya Rabbi sağlık ve kurtuluş dünyada ve ahirette senden istiyorum. Allahümme inni es'elukel ve al afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Ya Rabbi senin affetmeni ve sağlığı dinimde ve dünyamda ve ehlim, çocuklarımda ve malımda. Onu istiyorum senden ya Rabbi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığı istiyor ve Allah bunları korusun diye istiyor. Bir kere mi dua ediyor? Sabah akşam. Çünkü çok önemli bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günde minbere çıktı. Konu o kadar önemli. Resulullah aleyhi ve sellem ondan etkilendi. Konuşmadan önce ağladı. Ağladıktan sonra sahabelere baktı. Dedi selullahal affe vel afiye. Allah'tan affetmeyi ve sağlığı isteyin. affetmeyi ve sağlığı. İnsan bütün hayatında hasta yaşarsa yeter Allah onu affederse cennete gider. Aklımızda böyle kolay görüyoruz. Ama hastalandıktan sonra bazen her dakikası bir saat gibi geçiyor acıların içinde. Bu hastalıklar büyük imtihan Allah'tan. Kolay değil. Onun için Resulullah Aleyhisselam bize öğretti. Dua edelim Rabbimize. Allah bize korusun hastalıklardan. Selullahal affe vel afiye. Allah'tan affetmeyi ve sağlığı isteyin. Ondan sonra diyor fe inne ahaden lem yu'ta ba'del yakini hayra minel afiye. İmandan sonra yakinden sonra sağlıktan daha büyük nimet yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ Allah Azze ve Celle nimetleri çok çok nimetler bize verdi. İki nimeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayıyor. Diyor insanların çoğu bu nimetleri kaybediyorlar. Bu nimetleri kullanmıyorlar. Faydasını görmüyorlar. As-sıhha, sağlık, vel ferah, boş zaman. İnsan ne kadar boş zamanı varsa onu kaybediyor, kazanmıyor onu. Sağlığını kazanmıyor. İnsanlar devamlı sezonları kaçırmıyorlar. Bayram geliyor, haydi koşalım. Şimdi bir sezon var. Derileri toplayalım. Ya da iki ay önce hayvanları, kurbanları alalım daha pahalı satabiliriz. Ya da her sezon geçince koşturuyoruz kazanmaya. En büyük sezon cenneti kazandıran sezon. Hayatımızda. Bu sezonda insan sağlığını kazansın ve boş zamanı kazansın. Bunları kazanırsa ne kadar ibadetler yapabilir, ne kadar kazanabilir, ne kadar sevap biriktirebilir cennete girmek için. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem حديث استديو اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك بيش شيء قال مدان بيش شيء قزان رسول الله صلى الله عليه وسلم ديو شبابك قبل هرمك يا قال مدان جنشلين قزان وصحتك قبل سقمك هاستلق قال مدان sağlığını kazan. Ve ghinâke kable fakrik, fakirlik gelmeden zenginliğini kazan. Ve ferâgake kable şuglik, işin olmadan boş vaktini kazan. Ve hayâteke kable mevtik, ölüm gelmeden hayatını kazan. İlk önce şebâbeke kable haramik, yaşlılık gelmeden gençliğini kazan. Gençlik çok büyük bir kazançtır insan onu kullanırsa. Bakıyoruz bütün bu hayat gençlere dönüyor. Onlar hayatı taşıyorlar. Devamlı ver, onlar verimli oluyorlar. İnsan büyüdükten sonra artık verimi azalır. Çocuklar da veremezler. Orduya baksak hepsi gençler. Valla bastonu taşıyan birisi asker olamaz. hayatın da olamaz. Hiç fayda yok ondan. İlla genç olacak. İşlerde, fabrikalarda bakıyoruz. Ağır işi taşıyanlar hepsi genç. Her yerde ne düşünürsek okullarda talebeler hepsi genç. Her yerde ne kadar verim istiyorsak genç bulunur. Peki o kadar dünya için gençler gençliğini kullanıyorlar. Ahiret için neden gençliğini bırakıyorlar? Neden yaşlılığa bırakıyorlar? O zaman da Allah'a ibadet ederiz. Zaten o zaman da insan zayıflayacak. Özellikle biliyoruz namaz insan emekli olduktan sonra camiye gitmeye başlar. Hac yaşlandıktan sonra artık Allah bize affetsin kabire yaklaştık. Hayır. İnsan Kendini dinine versin. Kendini Allah'a satsın. Hayatını satsın. Çalışsın şu ahiret günü için. Peygamber Efendimiz bunu tavsiye ediyor. İğtenim khamsan qabla khams. Şebabeke qabla haramik. Yaşlı olmadan önce haydi gençliğini kazan, çalış. İkincisi hastalık gelmeden sağlığını kazan. Bunu birinci hadiste okuyorduk. Üç şey bir günde insan kazanırsa bütün dünyayı kazandı gibi. İkincisi sağlık. İnsan sağlığın içinde yaşıyorsa her şeyi yapabilir. Bakarsın bir şey bırakmıyor hatta gidiyor topta oynuyor her şeyi yapabiliyor. Ama hastalandıktan sonra haydi bakalım bir gece namazına kalksın hastanelere gitsek bakıyoruz insan önünü göremiyor acısından. En yakın insan bazen ziyaretine geliyor onu görmüyor. Ah of acıların içinde yaşıyor. Belki namazlarını bile unutuyor. Bundan nasıl isteyeceksin böyle bir sünnete kalksın ya da bir oruç tutsun ya da gitsin fakirlere geçsin bir yardım etsin ya da bir zayıf bir Müslüman bir işi varsa ona yardım ya da ya da ya da herhangi bir ibadeti nasıl yapabilecek? O zaman insan sağlığını kazansın. Eğer bir şey cennete götürsün istiyorsa sağlıktayken onu yapsın. Hastalanınca yapamayacak onu. Allah'ın nimetinden bir insan devamlı bir ibadet yapıyorsa, hastalanırsa, hastalık ona engel olursa bu ibadeti yapamazsa sevabı devam eder. Allah her zaman pazartesi gününde, perşembe günlerinde oruç tutuyorsa hastalandı, oruç tutamıyor. O sevap devam eder ona. Neden? Çünkü devamlı bunu yapıyor. Onu engelleyen hastalık. Hastalık Allah'tan Allah takdir etti. Allah o sevaptan mahrum etmez. Neden? Çünkü yapıyordu. Ama yapmayan insan hem o zaman da kaybetti hem de şimdi de kaybediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ediyor. İnsan hastalığı gelmeden önce çalışsın, yapsın ibadetlerini her şey. Üçüncüsü fakirlik gelmeden zenginliğini kazan. İnsan fakirliği gördükten sonra, aç olduktan sonra artık hiçbir şey yapamaz. Bütün aklı, fikri, ameli, hayatı bir lokmanın parası kazanacak. Onun için Resulullah Sellem Allah'tan sığınıyordu min fakrin mulhi. fakr mulhi ne demek? Bir fakirlik onu her şey unutturur. Hep ne diyeyim lokmanın parası için koşturuyor insan. Vakit bulamıyor başka bir şey yapmaya. Ne kadar koşturursa çalışırsa valla ancak yani lokmanın parasını çıkartıyor. İnsan bu duruma gelince ibadetlerini unutacak, her şeyi unutacak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor fakirlik gelmeden zenginliğini kazan. En son ve feragaka kable şuglek işin olmadan boş zamanını kazan. Ondan sonra ve hayataka kable mevtik. Ölmeden önce hayatını kazan. Tabi ölüm gelince insan bütün amelleri kesilecek. İyi amel olursa, kötü amel olursa her şey kesilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor yetba'ul meyyite thalatha. Ölüyü üç şey onu takip ediyor. Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Ehluhu, akrabaları, çocukları, tanıdıkları ve maluhu, parası da onu takip ediyor. Ve ameluhu, ameli de. Feyerci'u thnan ve yapka thalith. İki tane dönüyor. İnsanlar ve mal amel kalıyor. Bir cenazeye bakıyorsun. Allah adam generaldı. Bir sürü polis arabaları, bilmem ne ordu arabaları, en güzel arabalar hepsi çıkıyor cenazede. General cenazesinde çıkıyorlar. Öbürü çok fakir, öbürü çok zayıf, maddi yönünden sıfır gibi. Allah birkaç fakir arkasında çıkıyor, hiç kimse onlara bakmıyor. Ama bu adam malı çok mal gözüküyor onun cenazesinde. Akrabalar, tanıdıklar hepsi çıkıyorlar. Ama kalacak mı onunla beraber? Hayır vallahi. Hepsi dönüyorlar. Bir tek ameli kalır. Onun için bu insan amelini düzgün yaparsa o onunla beraber kalır. Kıyamet gününde onunla gider. Kötü olursa o da kalıyor ama cehenneme götürüyor. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh diyordu İza asbahte felâ tentaziril mesâ Uyanırsan sabahleyin Allah sana ömür verirse gözlerini açtıysan akşamı bekleme. Sen düşün akşam olmadan ben öleceğim akşama yaşarsan o zaman sabahı bekleme. Çünkü insan ne zaman ölecek bilemez. Peki öyle bir insan nasıl amelleri düzgün olacak? Hiç yalan söyleyebilir mi? Öyle insan düşünürse ben bugün akşama kadar yaşayamayacağım belki. Ne, ne cennete çalışır mı? Cehenneme çalışır. Ne yalanı olur, ne üçkağıtçılığı olur, ne eziyeti komşulara, akrabalara, ne bu insan mükemmel olur insanların aralarında. Ne kadar daha iyi olursa o kadar Allah ona daha büyük sevap verir. Akşam oldu. Yine belki sabaha kadar yaşamadım. Böyle bir günah üzerinde mi öleceğim? öleceğim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor yuhşarul mar'u ala ma mate aleyh. İnsan nasıl ölürse öyle Allah azze ve celle onu haşredecek. Hırsızlık yaparken ölürse hırsızlarla beraber Allah onu haşredecek kıyamet gününde. Yalan söylerken öldü mü? Yalancılarla beraber Allah onu haşredecek. Onlar cehenneme giderler, o da onlarla beraber gider. Hangi amel üzerinde ölürse böyle Allah onu haşredecek. Onun için insan düşünüyor. Şimdi bu günah yaparken ölüm meleği gelirse benim halim ne olacak? Şu günaha yaklaşamaz. Ölümü bu şekilde düşünürse ben sabaha kadar yaşam, yaşamayabilirim onun için bir günaha yaklaşamayacağım. Böyle hayatı geçirirse bu insan ne kadar sevap kazanabilir? Baksak sevaplar nasıl Allah veriyor insan öbür insanlarla güzel davranıyorsa. Peygamber Efendimiz diyor bir adam yoldan giderken bir ağacın dalı gördü yola kırıldı yola düştü. Onu çekti bir kenara dedi bu Müslümanlara eziyet eder. Herkes yürürken ya yolunu de değiştiriyor böyle. Düşünün ne kadar zorluk var. Beş adım fazla yürüyecek. Ya da üstünden ayağını uzatacak. Ya da dikkat etmezse ayağı takılır düşer. Eziyet ediyor Müslümanlara. Onu çekti. Peygamber Efendimiz diyor فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ Allah günahlarını affetti. Düşünelim. Bir dakikalık amel Allah günahlarını sildi. Önemli olan da bu amelde Önemli olan şey bu amelde nedir? Birincisi Müslümanlar için yaptığı yani insanlarla İkincisi ihlaslıdır. Peygamber Efendimiz diyor Allah için çekti. Dedi Müslümanlara eziyet eder. Peki insan insanlarla düzgün davranmaları için ne kadar Allah büyük sevap veriyor? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İnsan dediğimiz gibi hastaneler, hastanelere giderse, şu ağır hastalıkları görürse, şu insanları gördük, gördükten sonra sağlık nimetini o zaman bilir. Ne kadar büyük olduğunu. Bazı bölümlere insan giriyor, millet acılarından o kadar bağırıyorlar, insan şaşırıyor yani. Başka birisiyle konuşursa sesi duyulmaz. Genelde şu bölümler kapalı oluyor hastanelerde. hastanelerde. Acayip acılar oluyor. Bazı hastalıklarda insan ölmeden önce neler neler görüyor. Bu sağlık nimeti. İnsan rahat oturuyor, gülüyor, düşünüyor. İnsan onu bilmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Bu nimeti insan kullansın, kaybetmesin, kazansın cennete bu nimette. Allah Azze ve Celle diyor وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ Allah'tan ne istediyseniz Allah size verdi ondan. Ondan. Bütünü demiyor Allah Azze ve Celle. Ondan veriyor. İnsan aklına gelirse 5 sene önce ya da 10 sene önce bir derdi varken hep ellerini kaldırıyor. Ya Rab Ya Rab diyor. Hatırlarsa öyle bir şey baksın. Çözüldü mü çözülmedi mi? Allah verdi mi vermedi mi? Gerçekten insan kendi kendine dön, düşünürse böyle eski günlerine dönerse hissediyor. Nasıl Allah Azze ve Celle bütün isteklerini verdi. Ama sabır istiyor. وَاَتَاكُمْ min kulli مَا سَأَلْتُمُهُ Allah'tan bütün istediklerinden Allah verdi. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Allah'ın nimetleri saymaya kalkarsanız sayamazsınız çokluğundan. Gerçekten. Yani şimdi sağlık nimeti söylüyoruz. Resulullah Sellem onu söyledi. Güven nimeti söylüyoruz. Onları şimdi bu bu oturuşta bunlar da bahsetmezsek belki hiç kimse aklına gelmiyor bunları. Elhamdülillah yaşıyoruz. Derdimiz yok, bir şeyimiz yok. İnsan yatıyor, ertesi gün sabaha kalkıyor. Sabahta kalkıyor, işe gidiyor. Böyle hayat bu rutinde devam ediyor. Bu ayetleri Allah Azze ve Celle söyledikten sonra diyor innel insana la zalumun keffar. İnsan zalimdir kendine. Allah ne kadar verdiyse bu nimetleri görmüyor. Şükretmiyor. Keffar, nankor. Nimetleri küfrediyor, nankorluktur. İnsan, başka bir insan ona bir nimet verirse ne olursa olsun, ne kadar şükredecek ona şaşırıyor. Nasıl şükredecek şaşırıyor. Ne diyeyim ona, ne yapayım, ne ama Allah Azze ve Celle o kadar bol nimetleri bize veriyor. Sonuçlar da sonuçta şükredeceğimize küfür, nimeti küfrediyoruz. Allah'a isyan ediyoruz. Allah bize bir nimet veriyor, göz nimeti veriyor. Biz şu gözde harama bakıyoruz. Hem de Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer bu nimetleri şükrederseniz daha fazlasını veririm. Daha çok veririm. Biz bu nimetlerde dediğim gibi şükretmek değil onun zıttı yapıyoruz. Hangi nimet Allah bize verdiyse devamlı düzgün kullanamıyoruz. Allah bizi affetsin. Üçüncüsü Peygamber Efendimiz diyor indehu kutu yevmihi bir günlük rızkı varsa onun da. Bunlar üçü bulunursa bir insanda bir günlük sanki bütün dünyayı kazanmış gibidir. İndehu kutu yevmihi. Bir günlük yiyecekleri varsa. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Kureyş hakkında söylüyor. Ayette li ilafi Kureyşin ilafihim rihlete şitai ve sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Rabbimiz ne diyor Kureyş hakkında? Rabbini ibadet etsinler. Allah onlara iki nimet sayıyor. Onlara. Birincisi at'amahum min cu' açlıktan Allah azze ve celle doyurdu onları. Ve amenahum min havf korkudan sonra Allah azze ve celle güven içinde onları yaşattı. Bu nimetler ikisi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Kureyş için. Resulullah sellem bu hadiste bize sayıyor. Üçün ikisi. Bunlar için Allah ne diyor? Allah bunları verdikten sonra Allah'a ibadet etsinler. Yani Allah insana bir nimet veriyor sonra gidiyor insan küfrediyor. Allah onları doyurdu, rızık verdi. Onlar gidiyorlar putlara ibadet ediyorlar, putlara secde ediyorlar. Allah'a ibadet etmiyorlar. Çok yani değişik bir şey, inanılmaz bir şey. Allah veriyor, insan gidiyor başkasına ibadet ediyor. Yani sanki bir insan fabrikada bir işçiye maaş veriyor, o da çıkıyor başka fabrikada çalışıyor, başka birisini kazandırıyor. Ya sana maaş verdim, burada çalış. burada maaş alıyor gidiyor başka yere menfaati oluyor. Allah Azze ve Celle insanlara muhtaç değil, menfaat yok Allah Azze ve Celle. Ama bu ibadeti insanlardan istedi. Merhametiyle Allah verdi. Karşısında ibadet edilirse yine Allah ikinci defa verir. Cenneti verir. İlk önce Allah bu nimetleri verdi dünyada. Onları düzgün kullanırsak, ibadet etsek Allah demez bize eyvah verdim siz hakkımı verdiniz. Şükrettiniz bunu. Yok. Tekrar Allah Azze ve Celle ikinci hediyeyi veriyor, cenneti veriyor insanlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine açlıktan Allah'a sığınıyordu. Ebi Hureyre hadisinde ne diyordu? Allahümme inni a'udhu bike minel cu' fe innehu bi'sel daci' Ya Rabbi açlıktan sana sığınırım. Fe innehu bi'sel daci' Ad-daci' insanla yatan bir şey. Bu açlık en kötü insanla yatan. Daha kötüsü yoktur. Resulullah sellem söylüyor. Tabi açlık kolay değil. Fakirlik de kolay değil. Tekrar söylüyorum Allah Azze ve Celle o kadar nimetler bize verdi bu nimetleri göremiyoruz. Hindistan'da milyonlarca insanlar vardır. Evleri yok. Sokaklarda yatıyorlar. Aç yatıyorlar. Kimisi altına karton koyuyor. Şimdi milyonlarca so söylüyorum. Belki size büyük rakam geliyor. E zaten Hindistan'ın nüfusu bin milyon civarında. Çoğu fakir insan. Çoğu fakir insan bin milyondan on milyon sokaklarda yatıyorsa büyük oran değildir. Ama biz bir düşünelim on milyon insan böyle yaşıyor. On milyonsa. Belediye bazı günlerde soğuk gelirse gecelerde fazla soğuk olursa belediye sabahleyin çıkıyor çöpleri topladığı gibi ölüleri topluyor sokaklardan yollardan. Bu yollarda yatkanlar aç, vücut zayıf, dayanamıyor. Bir de fakirlik, ev yok, düzgün elbise yok. İnsan yatıyor bir karton üstüne, başka karton üstüne çekiyor. Böyle kalıyor. Sabahleyin kalkıyor yine rızkını arıyor. Şu fakirliğin için, içinde. Kimisi kendine böyle ne diyeyim bir ev yapıyor 5 metrekare. Ağaçların e, dallarından bilmem neyisinden bir yağmur fazla yağarsa evi göt olduğu gibi götürür. <coughs> Peki bunları duyduktan sonra Allah bize verdiği nimeti düşünmüyor muyuz? Bu hadiste Resulullah sellem dediği zaman açlık dediği zaman güven dediği zaman sağlık onları düşünmemiz lazım. Şükretsek Allah bin bereketi verir bize. Şükretmezsek durumumuz tehlikelidir. Dediğim gibi bir savaş oluyor. Hayat tamamen dönüyor. Zengin insan fakir oluyor. Tok insan aç kalıyor. Rahat yaşayan insan, sağlam insan bir bakıyorsun sakat kalıyor. Hepsi Allah'ın elindedir. İnsan bunu inanacak. Rabbine şükredecek buna. Allah'a sığınacak. Allah bunları devam ettirsin bize. Peygamber Efendimiz düşünelim. O Allah en sevdiği kul bu dünyada. Kıyamet gününden beri şey pardon Adem Aleyhisselam'ın zamanından beri kıyamet gününe kadar ne kadar Allah insanları yarattı. Hem de bu dünyada ne kadar insanlar var aynı anda baksak. Bu o kadar uzun zamana demiyoruz demezsek. Allah en sevdiği kul Peygamber Efendimiz. Ve Aişe Umul Munin radıyallahu anh'a diyordu. Bir gün, iki gün, üç gün geçiyordu Peygamber Efendimiz de Efendimizin evinde bir ateş yanmıyor bir yemek pişirmek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında e, buday unundan onun ekmeğinden doymadı. Hep ar arpadan un yapılıyordu. Yani bir budaydan olursa birkaç lokma bulabilir. Bir günde Peygamber Efendimiz çıktı. Açlıktan Ebu Bekir Sıddık gördü onu. Öğlen vaktinde en sıcak vakitte hiç kimse çıkmıyordu o saatte. Birbirine sordular neden çıktın evden? Ne var? ikisi açtı. Biraz yürüdüler. Açlıktan çıktılar. Ömer bin Hattab'ı gördüler. Ömer bin Hattab da açlıktan çıktı. Resulullah Aleyhisselam ikisini aldı. Gitti Abdurrahman bin Avf'ın evine. Ziyarete gitti. Açlıktan hepsi gittiler. Abdurrahman bin Avf bir kuzu kesti. Pişirdi onları onları doyur, doyurdu. Ne dedi Resulullah Aleyhisselam ondan sonra? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Kıyamet gününde Allah verdiği nimetlerin hesabını soracak size. Bu ayeti Resulullah sellem okudu. Ebu Bekir'e ve Ömer'e. Allah kıyamet gününde bu yemek nimet, nimetine Allah Azze ve Celle size soracak. Peki o kadar aç kaldıktan sonra doydular. Resulullah sellem bunu söylüyor. Biz bu hayatta sorulmayacak mıyız? Nimetin içinde batıyoruz, şükrede, şükredemiyoruz. Yani insan hayatında bir değiştirme yapmazsa, kendini düzeltmezse hem dünyası tehlikeye gidiyor hem de ahireti de tehlikeye gidiyor. Allah bize verdi. Vallahi Allah verdikten sonra çöpe atmayacağız. Ama şükredelim. Fakirin hakkını unutmayalım. Allah Azze ve Celle insanları anlatıyor. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın nimetlerini biliyorlar. Ondan sonra inkar ediyorlar onu. Nasıl inkar ediyorlar? Tabi o ekseruhumul kafirun yani inkar edenlerin şey kafirlerin sıfatlarından inkar etmek. Nimetin inkar etmesi. Nasıl insan inkar ediyor? Şimdi o kadar duyduk fakirlerin hakkında, o kadar duyduk Peygamber Efendimiz diyor, kimse bir günlük rızkı varsa, güven içinde yaşıyorsa, sağlık içinde, bir günde, bir günlük için Resulullah Aleyhisselam söylüyor, sanki dünyayı kazandı. İnsan çıkıyor, bunu unutuyor, birkaç gün sonra bakıyorsun üzgün. Benim arabam 40 bin liralık ya da 50 bin liralık kötü araba, şu falan kişinin arabası bilmem ne. Evine giriyor, evin eşyasını şikayet ediyor. Falan kişinin evin eşyası bilmem nasıl, bu bende eksik, bu eksik. Gidiyor işine beğenmiyor, her şey beğenmiyor. Peki bu nimetleri Allah verdikten sonra dediğimiz gibi kimse kimisi sokakta yatıyor. İnsan evinde yattıktan sonra bu eşyaların üstüne yattıktan sonra sonra şikayet ediyor bunları. Bu nimetin inkar etmesi. Allah veriyor veriyor veriyor sonra beğenmiyoruz ya Rabbi diyoruz. Bu bir hastalık gerçekten. Hastalık sebebi nedir? Peygamber Efendimiz bize anlattı. Unzuru ila men esfele minkum Peygamber Efendimiz diyor. Sizden daha düşük seviyesi olan insanlara bakın. فَاِنَّهُ اَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Onlara bakarsanız Allah'ın nimetlerini unutmazsınız. şükredersiniz o nimetleri. İnsan devamlı ne kadar parası olursa daha zengin insanlara bakarsa bakıyor ben fakirim. Benim halim bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şikayet ediyor. Bir dişi ağrırsa dünya alt üst oluyor onun gözünde. Neden? Bakıyor sağlam insanlara, sıhhatli olanlara. E bak benim dişim ağrıyor bilmem ne bir hafta rahatsızım şikayet ediyor devamlı. Sanki Rabbini şikayet ediyor insanlara. Kim bunu takdir etti? Allah Azze ve Celle. Neden şikayet ediyorsun? Bir azın varsa ellerini kaldır. Allah'a dua et. Sonra sebeplere bak. İnsan devamlı bu dünya için daha düşük insanlara baksın. Ahiret için daha yüksek insanlara baksın. İbadet edecekse demesin elhamdülillah valla bugün bir sayfa okudum Kur'an'dan. Sonra kendini bir hafta unutuyor. Baksın kimse her hafta bir hatim yapıyorsa ya da üç günde bir hatim yapıyorsa neden onun gibi değilim? O insan ne kadar sevap kazanıyor? Sevap kazanıyor, biriktiriyor. Peki cennete girince ne kadar yüksek bir makamda olacak? Neden ben onun gibi olmayayım? O benim gibi. O insan iki gözü var, ben de iki gözüm var. İki kulağı var, ben de iki kulakta var. Neden o o kadar yüksek bir yere varacak? ben de varmayayım. Çalışması lazım. Devamlı ibadetlerde, iyiliklerde yüksek insanlara baksın insan. Dünya için daha alçak insanlara baksın. Daha zayıf insanlara baksın. O zaman Allah'ın nimetini görür, şükreder. Şükredince Allah Azze ve Celle daha fazlasını verir, insanı korur. Sonunda bu hadisi okuyalım. Amr ibn As'ın oğlu Abdullah sahabelerden. Ona birisi geldi. Dedi ya Abdullah elesna min fukara'il muhacirin biz muhacirlerin fakirlerinden değil miyiz? Allah bilir bir sadaka istiyor, bir şey istiyor. Biz fakirlerden değil miyiz? Ona dedi senin eşin var mı? Evet dedi. Dedi evin var mı? Evet dedi. Dedi o zaman sen zenginsin. Ölçülere bakalım. Eşi varsa, evi varsa zengin. Demedi bu kadar bankada paralarım var, öyle malım var, arabalarım, fabrikam, atölyem bilmem ne. Eşin var mı? Evet. Evin var mı? Evet. O zaman sen zenginsin. O da cevap verdi. Bir de hizmetçim de var. Dedi oho sen kralsın. Abdullah bin Amr bin Al-As öyle dedi. Madem ev var, Eşi de, eşi de var. Hizmetçi de var. Sen kralsın dedi. Şimdi bunu duyunca güldük. Bizim hayatımıza göre bu güldürücü bir şey. Onlar da bizi görürse onlar da gülerler. Derler ya o kadar nimetin içinde battılar bunlar. Battıktan sonra hala şikayet ediyorlar. <laughs> Yani şu klimaya baksak. Şikayet ediyoruz. Valla eski bilmem ne. Peki sahabe kiram klima var mıydı? Yoksa bu moket, bu halılar var mıydı? Yoksa Peygamber Efendimiz camiye girdi. Ali İbni Abi Talib'i gördü öğlende yorgunluktan. Uzandı camiden, camide uyudu. Halı var mıydı? Yoktu. Sıcakta terliyor. Ter ter sebebiyle bazı topraklar yüzüne yapıştı. Resulullah Aleyhisselam geldi onu uyandırıyor baktı. Yüzünde böyle toprak yapıştı. Dedi kom ya Ebu Turab. Ey Ebu Turab toprak babası kalk. Öyle Resulullah Aleyhisselam şakayla ona söyledi. O da Resulullah Aleyhisselam'ı o kadar seviyor diye. Peygamber Efendimiz bu kelime ona söyledi artık en sevdiği kelime budur. Kimse ona derse Ebu Turab toprak babası hoşuna gidiyor. Ama ben ne diyorum? Onların hayatına bakalım. Nasıl yaşıyordular? Nasıl o hayatta da Allah'a ibadet ediyorlar. Unutmuyorlar ibadetlerini. Ne kadar başka insanlara iyilik yapabiliyorlar. Unutmuyordular. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.